Po po. Gjithë ditën do të lash. Shkëlqyeshëm. 27 do të thotë që në 31 dita e fundit e majit, po. Mhm. Dhe i bie të martën, e javës tjetër. Mm. Edhe ca ditë kanë mbetur. Pra sot fundjava, pastaj e hëna e marta dhe fillon një qershori. Në datë një qershori. Të mërkurën. E di mezi po presin fëmijët. Mm. Që ti që që do të një gjasë. Në një qershor. Çdo ëndërr do të bëhet realitet. Do të nxjerrim orën nga barku i krokodilit. Ku është? Sfid. Peter Pan. Bravo. Po normal që do e di. Po normal, po normal që do e di ti se ti ti Unë jam një fëmijë akoma Blendi. Ti e ke emrin Tinker Tinker Bell. si është apo Julia Roberts? E luan Julia Roberts po në njërin nga versionet. Mm -hmm. Mirëmëngjesi të gjithëve. Sot është e premte dhe muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit. Kështu që ta kemi programin e mbushur edhe me gjërat tuaja. sot në mëngjes. Madje jo vetëm për kërkesat muzikore që mund të bëni si si zakonisht. Por, siç po mendoja. Mhm. Mm edhe për ato të pazakontat. Edhe ato, të, jo, kam një kam një ide. Mm. Hm, ideja është kjo. Mund të gjejmë përmes Google-it se cila ka qenë kënga hit vitin, madje edhe muajin kur linde ti. Apo ti, oh, apo ti, apo ti, apo ti. Mirë, interesante. Edhe ta dëgjojmë mirë se si kanë ndryshuar. Hitet. Hajde ta fillojmë me ditën tim, për shembull. Po, ta fillojmë me ditën tënde që s'është as e para as e fundit, këtu në grup. Se duhet të ketë një çik kronologji ajo. Aman isha i pari që kisha guximin ta thoja. Po, e vërtetë është. Jo, i bie të dëgjojmë të parën të Blendit. Mm. Domethënë, nëse ta nisim me më të vjetrën, i bie mm. se unë jam më i madh këtu, po. Mm. Po mirë nisim aty. Po. Jo, se unë s'kam as kompjuterin të ndezur, po them, oh, ja, e pas kam Ok, në vazhdim Ça shansi, Olta, mos ma ke ndezur ti Po, erdha këtu, ika prapë mm -hmm. me, me fuqinë e mendjes I dhashë urdhër që nga shpia. Fuqinë e mendjes a fuqinë e kokës? Rëndësi ka që është ndezur. Mm, mm, mm, ja të shikojmë pak se ç'mund të gjejmë për shembull vitin kur linda unë. Mm. Ha një. Unë po mundohem, um, po mundohem që të gjej muajin. Po mundohem që të gjej majin, meqë unë kam lindur në maj, po Ëh, uh, ja të shikojmë. Mm. Ja të shikojmë se se cili ishte viti uh, hiti më i madh i vitit 1979, unë e di për shembull. Se e kam gjetur atë, po ja këta që kanë që kanë sipas muajit. Atëherë. Peaches and Herb kanë bërë një këngë. Peaches and Herb kanë qenë të mëdhenj për uh, R&B-n atë kohë. Po. Mm. Reunited Reunited and it feels so good. Oh, e di çfarë ka dalë. Mm. Në atë kohë. Kur kam lindur unë? Hmm. Unë kam qenë një muajsh. Kjo ka qenë kënga, një sekundë se do t'ia vë kështu. Që ta dëgjoni. A është e dëgjuar Jeri? Okej. Okay. Kur lindja unë Do të thënë kjo kënga ka dalë me 1 prill blen. Kjo ka dalë me datë 2 qershor 1979. Po pra, po ne duam atë fal për matematikën. Ne duam atë 1 marsin. Mm, mm. A do të thënë? Po 1 mars, po, maj, kam lindur në maj, nuk ka. Nuk ka dalë këngë në 1 maj fiks. A po s'luan? Je pa këngë pra. Kjo për shembull është e datës 28 prill, po. Kjo këngë që do do të luaj tani. Po. Një sekondë. Prit, kur them unë, atëherë atëherë vëre, se kam ë uh, uh, tani e ke. Kjo është 3 ditë para se të lindja unë. Mhm. Mm Po bën të namin. Oh, ah. jo. Ja, ja flisni ju me butonin më. Që s'kam unë hite. Rreth ditëlindjes. Ç'është e vërteta ke? Tani për diskon po ish koha. Mmm, Lori thotë Blondi është e bukura e dheut, por ka një defekt me dhëmbët. Kishte një çik të verdhë, i ka pak të verdhë, se që janë tash të zakonisht. I kishte natyral, më natyral. Po se s'i lante me Lori, ka teknologji apo jo? Jo, nuk do të thënë që nuk i lante, por i ka. S'i lante, jo, nuk diskutohet për. Po mirë më, po ajo video është xhiruar para 37 vjetëve. Jo, jo. Po pra, s'e vëmë në dyshim Kam qenë duke dëgjuar Blondin kur kisha isha i zënë, ka qenë ka qenë periudhë shumë stresante për mua. Kishte rrugë të gjatë për të bërë etj etj, e ke mm. parasysh. S'ke siguri gjërat janë e, Jo, se thonë që është vërtet për bebet. Mm, mm. Periudha e po, lindjes. Sa të ambientohet me ndërrimi, ndërrimi. Po. Sot ndihem mirë, është është e premte, e premte me diell, pra një fundjavë fantastike. Për sa i përket motit gjithmonë, s'mund të jetë fantastik në çdo aspekt, apo jo Olta? Po po. Po. Okej. Jeri do të na frymëzojë tani me mhm. shprehjen që ka zgjedhur për ditën e sotme. Olta do të na tregojë menjëherë më pas se si do të jetë moti koha sot. Gati goca? Gati. Po po, jemi gati. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot mm. është nga Viktor Hugo dhe është kjo. Mm. Mhm. Mm. Mm. Ose mbaje fjalën e dhënë, ose mbaje gjuhën e mos jep fjalën. Ah. e bukur kjo. Shumë e bukur. Ose mbaj fjalën e dhënë ose mbaj gjuhën e mos jep fjalën. Mhm. Mm Shikojmë nëse ju për shembull keni një karrocë për të shitur kokoshka. Ju duhet çadër sot? Jo. Apo jo. 16 gradësh në këto momente, 28 do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 3% janë shanset për shi. Sot vetëm diell do të ketë. Ndërkohë që për fundjavën parashikohet akoma dhe më mirë, 30 gradësh nesër maksimalja. Wow. Shiko, shiko. 18 minimalja, 5% janë shanset për shi dhe nuk do të pikojë as nesër. Mhm. Mm dhe të dielën gjithashtu, 29 do jetë maksimalja, 18 minimalja, 4% janë shanset për shi. Jeri më shkruaj pak uh, fundjavë plazhi. Fundjavë plazhi. Po, ata fare. Sa mirë. Si do e wow. Çfarë do të shkruaj? Pa e thënë apës Që kanë grad Lori dhe e hëna do jetë super Dhe e hëna do të jetë super Lori Do të jetë super e hëna Kënaqu me fundjavën Unë nuk shikoj më shi deri nga data 9 qërshor 9 qërshor, a? Wow Tani nuk e di nëse rrugës do Do ketë më shi Në qoftë se ka të një Po të paktën për, për këto tre ditë nuk do kemi shi Në qoftë se gjithë ne Olta që jemi në këto momente dhe dëgjuesit Mendojmë që s'do ketë shi deri në 9 s'do bjerë Jo, nuk do të bjerë, sepse e gjitha varet nga vullneti ynë. Bashkimi forca. E kam lexuar te një libër. Ti i imponon universit motin. Ke parasysh, ama që nuk është as sekreti se çfarë po, sekreti është kështu. Tam. Po. Që ti ja kërkon universit dhe universi ta realizon. S'ka punë tjetër, thotë libri. Është uh, me pushime. Tani nuk i realizon më. Dëgjo, një gjë që mund të realizohet, miq të dashur, me vullnet është nëse do të dëgjosh një këngë, mund ta kërkosh në 069 20 70 222 apo mund të vish edhe në faqen tonë në Facebook, Facebook, Facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Po. Facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Uh, I want to know what love is për shembull është uh, po them një muaj pas datëlindjes tënde. Mm -hmm. Careless Whisper është një muaj e pak pas datëlindjes tënde, por mm -hmm. një ditë para datëlindjes tënde. Ieri. Do të vetëm një ditë para se të lindje ti. Mhm. Në atë vit. Ka qenë ajo periudha e vitit të ri edhe. Ka qenë si me pushim. Del del kjo këngë. Vetëm uh, një ditë para se të lindje ti. Po, kështu që. Që ta dish dhe ti se çfarë këngësh kanë qenë popullore mm. kur Mhm. Mm Spodë. Ai. Unë shoh i pari këndë. Ka intro. Nuk të shkon mendja kush mund të jetë. Nëse janë metafora këto. Okej. Okay. Ë, uh, kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Do shikojmë sot cilat kanë qenë këngët e mëdha vitet kur lindët ju. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1328, Filipi i gjashtë kurorëzohet mbret i Francës. Në vitin 1840, ndërron jetë violinisti dhe kompozitori italian Niccolo Paganini. Në vitin 1895, Oscar Wilde dërgohet në burg për sodomi. Në vitin 1931, Fizikanët dhe shpikësit August Piccard dhe Charles Kipfer bënë fluturimin e parë në stratosferë me balon. Në vitin 1933 u shfaq për herë të parë filmi vizatimor nga Walt Disney me titull Tre derrkucët e vegjël. Në vitin 1937, në Kaliforni është hapur Golden Gate, njëra nga urat më të gjata në botë. e cila lidh San Francisco-n me Marin County. Në vitin 1964, ndërron jetë kryeministri indian Jawaharlal Nehru. Në vitin 1969, filloi në Florida ndërtimi i Walt Disney World. Në vitin 1983, grupi Metallica përfundoi regjistrimin e albumit me titull Kill 'Em All. Në vitin 1996, presidenti rus Boris Yeltsin takohet me rebelët çeçenë për herë të parë dhe negocion një armëpushim. Në vitin 1998, aktori amerikan Charlie Sheen u shtrua në një spital në Los Angeles për një mbidozë droge. Në vitin 1999, gjykata e OKB-së mbi krimet e luftës në Hagë konfirmoi se ka paditur presidentin jugosllav Slobodan Milošević si kriminel lufte. This is Club FM 100.4. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:27 minuta. Unë jam Blendi këtu me Jerin, me Angelin Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga 7 në 10 në valët e Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV-së ju urojmë ditë të mbarë, ju që keni mbërritur punë të mbarë, ju që jeni rrugës udhë të mbarë. Koha sot e latashme. E latashme në sensin më të mirë të fjalës. Mm. Do të sot të rrimë kështu vetëm me mëngë shkurtra, mëngë shkurtra. Po Lori, po, po Lori, më në fund. Tani a mund ta shikojmë atë? Mund t'i heqësh mëngët e gjata. Kë, Altini? Atë timen pra. Ah, okay. Do të shikosh tani në kam ditur. Dakor. Okay. Atëherë. Hmm. Ma jep datën fikse? 16 dhjetor 1983. 16 dhjetor. Mm. Mm, mm, Unë po shikoj billboardin, ëh? Tam. Ta dish se billboardin. S'kem çe bën. S'kem çe bën. Ma ajmë se sa kemi. Ah, ashtu. Wow. Para pa pa pa pa. Altino. Hm, ta gjeta. Hm. Po. Këngë e bukur. Dy kolos të muzikës. Në atë kohë ende të rinj. Ëh. Mm. Elbete. Viti ishte 1983. Kjo është kënga që ka dalë. Mu atëherë kur ke lindur ti Altin. Fantastike. Se edhe kjo ka intro. Si të gjitha këngët e asaj kohe. Po. Ja bëj skocezë. Skocezë ka bërë? Po. Ishte viti 1983, miq të dashur, kur Altini bëhej gati për të lindur. Dhe kjo këngë nga Paul McCartney dhe Michael Jackson u bë e famshme. Kënga quhet Say, Say, Say. Say. Do të jem? Mhm. Okej. Okay. Unë them të shikojmë filmin. Ne duam uh, ne duam edhe këngët që ishin hite kur ju po lindnit. Gjejini vetë. Na i dërgoni, t'i luajmë. Hello. Ora është tani 7:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Okej. Okay. Mhm. Mm e kemi gati. E kam gati po. Okej. Okay. Është anagrama për ditën e sotme miq të dashur, këtu në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm Le të shikojmë se si do të ecë sot. Mhm. Mm është um, koha juaj për të vrarë mendjen. Mm -hmm. Se çfarë fjale kam ngatërruar unë Anagrama Në klubin e mëngjesit. Okej. Okay. Mm, cila është fjala? Pam Zarat. Pam Zarat. Kam pikturuar edhe dy zara, zara tavlle. Mm. Kur luajnë ata çunat kështu bixhoz ndonjëherë ose luanin, nuk e di sa luhet më. Megjithëse luhet. Ka qenë një shprehje ta shohi zari. Ta shohi zari, ta shohi zari. Domethënë nëse do vije ca lek, mm -hmm. ato lekët i hidhje në tokë atje. Tam. Jo, lekët në xhep edhe thoshe hajde luaj me kaq lek. Mm. Duhet ta shofi zari. Kjo ishte shprehja. Kurse anagrama për sot është Pam Zarat. P A M Z A R A T. E gjeta. Pam Zarat. Mos është Lazara? Jo. Jo, po të Lazara ato. Kujdes Lori, kujdes çfarë thua se Lori aty e kemi. Ti e di më zi. Say, say, say. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy pam zarat është anagrama pam zarat. Një orë nga Premium Watches është dhuratë. Oh super. Një orë nga miqtë tanë tek Premium mm. Watches. Mm. Për atë që do të vijë i pari me përgjigjen, duhet të rivendosni këto gërma në mënyrë që të formohet një fjalë që ka kuptim. Pam zarat. Mm, Dakord. Mm. Shumë mirë Olta. Kështu po. Mm. Po han çfarë çfarë ngjau dje, çfarë ju bëri përshtypje dje, çfarë dje? Çfarë ndodhi në jetën tuaj atë të mrekullueshme? Ish një bllokim i brendshëm. Një bllokim i brendshëm Olta. Edhe i rëndshëm. Edhe i rëndshëm. Një dhimbje krahërori, gryke, o bo bo. Kështu jam dhe sot. Ka premtuar sot, nesër, pas nesër. Kam ndenjur në në kre, në krevat, në divan, po themi, shtrirë dhe vetëm jam lutur, të lutem. Po rregulloj kohën. Po, po unë po ndihem, unë po ndihem mirë pikërisht. E, e mbani mend që folëm para ca ditësh për um, nevojën e njeriut për të qenë optimist. Tam. Mm, edhe mm, se si gjërat që janë duke ardhur të bëjnë që të ndihesh mirë. Nëse mm -hmm. për shembull ka një ndeshje futbolli të rëndësishme, mm -hmm. siç ka në fakt, Kur është? Sot është 27, nesër është finalja e Champions. Po, oh. për shembull. Edhe të gjithë ata që e duan futbollin kanë kanë atë është një dehje e vogël, po e quaj, sa herë që të shkon mendja. Që është ndeshja. Mhm. Ke një dehje, një pozitivitet, domethënë se po pret ndeshjen, do të jetë ndeshje. Kemi një gjë për të parë, po një gjë të bukur. Ose disa njerëz për shembull kanë atë ndjesinë e mirë që jep se po afron kampionati europian. Ëh. Mm -hmm. Që nuk do e kemi për shembull nëse kampionati europian ka mbaruar, e kupton? Po normal. Mbasi mbaron ai. Ndryshon atëherë. Për të njëjtën arsye thonë ata, njerëzit ndihen më mirë të premte në mëngjes se sa të dielën në mëngjes. Ëh. Mm -hmm. Kjo është e vërtetë. sepse premtja ke përpara fundjavën, kurse diela. Po ta mendosh njeri nga ana logjike. Fillon java sërish. Të premten në mëngjes, mm. ti duhet të shkosh në punë. Tam. Pra ke një ditë të tërë pune. Po njësoj si ditë. Do të çosh kalamajtë në kopësht, të gjitha këto gjërat e tjera do andralla, telefonata, mm. ku di unë se çfarë. Kurse të dielën në mëngjes nuk ke asgjë nga këto. Dielën në mëngjes mund të rrish shullohesh në krevat, ta marrësh shtruar, bësh gjëra të tjera. Mund të shkosh në plazh, mund, domethënë, e megjithatë, të premten në mëngjes ndihesh më mirë. Ke lindur ka ka kohë që ke lindur. Jo, mo jo, s'ka shumë. S'do vëm Black Eyed Peas, se ke lindur ti. Nuk ka shumë të thënë të drejtën. Po gjithsesi si të dush. Si miq të dashur në klubin e mëngjesit në këto momente me Chip Trio. Ani Korosano. Ora 7:38 minuta mirëmëngjes. A, Olta? A thua ti e më këtu? Iha! Tani e kuptova, pse jam kaq zjarr. Bëj që ka Olta, se së është kjo. Po tila është. Nuk është kjo oh, kënga jote? Shne ti me Rednex. Po pra, um, kjo është duhet të jetë e fundit. Pam Zarat është anagrama për ditën e sotme miq të dashur, oh. ju që donin ta zgjidhni, Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy pam zarat mm. p a m z a r a t. Duhet të rivendosni këto gërma për të formuar një fjalë dhe bëheni fitues. Kaq e thjeshtë. Ë uh, dua të bëj një pyetje nga aktualiteti dhe pastaj shkojmë tek kënga që ishte hit kur lindi Olta. Okay. Lindi Ylli. Kur lindi. Fal, sot tash Olta. E pra. Ehm, um, zoti Ardian Fullani, ish guvernatori i Bankës së Shqipërisë, mm -hmm. ka kërkuar si dëmshpërblim për gjithë historinë. Urime zemër, urime. I ndodhi atij mm -hmm. 500.000 dollarë dëmshpërblim dhe këtë gjë. Dhe çfarë? Dhe çfarë? Kur lindi oh, Olta? Prap në Revan Olta. Kjo është për ty Olta. Prap Kur ke lindur ti? Kjo ishte këngë e madhe. Do të bëj që të dëgjosh vetëm një pjesë të vogël. Kush është kjo. Kjo është nga Kenny Loggins. Footloose. Ka qenë pjesë e një filmi. Çfarë date ka kjo? 84. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së, ora është tani 7.52 minuta Mirëmëngjesi të gjithë Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi mm, Kjo ishte kërkesë muzikore për sot Se muzikën e zgjidhni ju është e premte Gentiana e kishte kërkuar këtë mm, është eh, që të na dalë gjumi Po shpresoj se ka funksionuar Po, sigurisht Tararira, rari, rari, rari E pashë i pëlqeu dhe Oltës këtu Shumë mm. E di e di, më filloi kërceu direkt Unë e di Unë e di që ti e di Që uh, Ti kërcen direkt mm -hmm. Kevini ka shkruar mirëmëngjesi, unë kam lindur në datën 10 prill thotë ai, 95, nuk e di çfarë kënge ka qenë hit atë vit. Megjithatë, a keni dëgjuar këngën e Euro 2016 nga David Guetta dhe Zara Larsson? Po, e kemi dëgjuar. Ti Kevin e di që Zara është e jona. Ne e nxorëm. Do ta luajmë, do ta luajmë vetëm mbas pak sekondash këtu. I dashur Kevin, e faleminderit për ndjekjen. Ju mund të kërkoni këngët tuaja miq të dashur ose në 069 20 70 222 069 20 70 222 përmes një SMS-je apo në faqen tonë. Mund vini në faqen tonë, po. Fraksion klubi i mëngjesit. Fraksion klubi i mëngjesit. Mm. Vini atje. A ta nxjerr pak? Ja ta nxjerr pak faqen. Lori, që ta shikojë dynjaja, faqen tonë. në televizorët. Dje në rrjet ajo që është komentuar më shumë të paktën në rrjetet sociale ka qenë edhe kjo ngjarje me këtë gruan, me gruan mm. e kokoshkave, nëse mm. mund ta quajmë kështu. Është folur shumë atje. Zonjën uh, Trëndelina. Kështu e ka emrin. Mm -hmm. Alko, kam përshtypjen se ka Alko. Disa media thonë Aliko. Po unë lexoja një kërkesë që kishte bërë ajo për leje. që kishte Alko. ishte postuar, mm -hmm. ku me sa lexova unë atje ishte emri ishte Alko mbiemri. Mbiemri. Po gjithsesi, po, historia nuk, nuk ka rëndësi. Historia është një grua 52 vjeç që shet kokoshka me atë karrocën e vet me katër rrota dhe dikush ka filmuar momentin kur ia konfiskojnë dhe ia mm. marrin mm. uh, karrocën. Mm. Mjetin e saj të jetesës. Tamam, i vetmi, domethënë. I vetmi. I vetmi mjet, mjet mbijetese duhet quajtur. Mm, më më tepër se sa. Siç tregon ajo vetë, bën rreth 700 ose 800 lekë në ditë. Fitim. Domethënë 8000 mm. lekë. Mm. E nxjerr ditën e punës me pak po. fjalë. 8000 lekë me të vjetra siç i quajnë njerëzit. 700-800 lekë në ditë, por jo çdo ditë thotë ajo. Sepse po jo kjo punë kam mësuar diçka për shembull që unë nuk e dija. Që në ditët me shi askush nuk ha kokoshka. Po pra, po e vërtetë. Aty e mësova. Nuk e di ajo. Por mm. ky është, shiko, njerëzit janë revoltuar dhe un kam përshtypjen që revolta ka të bëjë me faktin që krimi i saj është detyra e saj. Gabimi i saj. Ajo për cilën po ndëshkohet është, është detyra, po prandaj pra, po krimin e thonë se, mm. se si si kriminele, domethënë po, kur të pra, konfiskohen ato. uniforma dhe gjitha mm. këto gjëra domethënë është është pak e frikshme ushtarake domethënë. Ajo ka dalë atje por ka dy vajza kam përshtypjen. Po për të po, kishte edhe probleme shëndetësore. Edhe kishte lanshe. Mm. Krimi i saj është detyra e saj, është detyra e saj që doli që të fitojë jetesën. Njerëzit duhet të fitojnë jetesën në një mënyrë apo në një mm. tjetër. Ca njerëz nuk janë as të privilegjuar. Dhe për më tepër po e bën me punë të ndershme, po. nuk po bën diçka që është e jashtëligjshme, po po bën diçka. Ka bërë kërkesën për të marrë lejen, mm. gjitha gjërat në rregull, thotë dua dua thjesht të punoj. Dhe kjo është çfarë i, i bën njerëzit mendoj unë. Sepse kushdo prej nesh të ishte, do të bënte të njëjtën gjë. Nëse ti ke nevojë që të punosh, që të hash bukë, të ushqehesh, mm -hmm. do bësh atë që mund të bësh, as vjedh, as vret, as grabit, as lyp, as mashtron. Është vërtet. Thjesht shet kokoshka. Dhe për këtë mhm. dënohet. Kjo është çfarë i i revolton njerëzit, është është krejt e natyrshme. Shumë keq. Shumë shumë keq. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. James Bay është kënga e radhës tani miq të dashur. Dëgjo, i premtova këtij djalit se do të luanim edhe këtë. Ëh, uh, unë s'e kam dëgjuar ndonjëherë. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-së. Mirëmëngjesi të gjithëve. Ora është tani 9, pani 8 e 9 9 e 8 oh. Po shikoj diçka nga Kanadaja mm. Ç'ka ndodhur atje? Gjë e bukur? Është është një një zog, një korb me emrin Kanuk. Ëh. Mm. Si e quajnë? Një emër tjetër për, për cilin ëm um, ka edhe një faqe në internet. Po ta shikosh këtu. Po çfarë ka të veçantë? Kanuku dhe unë quhet, faqja është kjo faqja këtu. Mm. Oh. Po, që ia kanë bërë këtij zogu. Që ka sy të zinj. Sepse qenka një zog i cili uh, është i njohur për komunitetin ku jeton atje. Mm. Për bëmat e tij. Për bëmat? Po, ka disa bëma. është i njohur si zog dhe sapo ka bërë një tjetër që e ka nxjerrë në lajme sërish. Dhe ç'ka bërë këtë herë? Shikoje këtu për shkakun. Pam. Ne shikojmë thikën. Wow, ka një thikë në gojë. Po. Zogu. Në sqep. Ishte njëri atje në Kanada i cili ë uh, në një moment jo dhe fort mirë për jetën e vet, mm. vendos që të djegë një makinë. dhe konfrontohet me policinë që vjen pastaj. Një makinën e tij, të dikujt tjetër. Një makinë, nuk e di. Nuk kemi shumë detaje për këtë, por kuptohet që është një skenë ku duhet të ndërhyjë policia sepse një makinë është në flakë, është një burrë atje i cili ka një thikë mm. dhe nuk pranon që të dorëzohet etj etj etj. Policia i shtin atij. Tam. Në këmbë dhe e neutralizon në këtë mënyrë ai lëshon edhe thikën etj. Mhm. Mm Pastaj i gjithë vendi mblidhet uh, ai shiriti i policisë sepse është skenë krimi etj etj. Zogu i famshmi Kanuk uh, që e njeh gjithë qyteti Korbi shkon atje, merr thikën nga skena e krimit, në sqep edhe largohet. Dhe polici duhet që të ndjeki Zogun. ë uh, Thonë e kanë ndjekur për rreth 20-30 metra, mm -hmm. derisa Zogu e ka lëshuar uh, thikën, po që të mundnin uh, policët pastaj ta merrnin si evidencë për uh, gjithë atë rastin që do të paraqitej në gjykatë për këtë etj etj. Po po tregojmë për këtë korbin i cili qenka me famë sepse uh, vjedh çakmak, vjedh paketa, vjedh wow. uh, vjedh letra për dredhje duhani, thonë edhe ai ka shumë qejf. Vjedh monedha, po, mm. do shumë. Atë ditë që vodhi thikën që ishte evidencë në në këtë rast, ka mm. patur nga ana e tij përpjekje për të vjedhur syzet e një kameramani të një medie që ishte prezente në skenën atje. Donte të merrte dhe syzet e asaj. Qenka i paparë. Është hajdut. Në të kaluarën thonë Shpendi Korbi Kanuk mm. ka dalë në lajme për shembull se dikur ka ka sulmuar një çiklist Se ka ca vjet që i i pengon kështu po. Ë do të dëgjojmë një zë tani, është një zë i përgjumur, jo? Jo tani, do ta dëgjojmë më vonë, okay. okay. Në rregull, atëherë do të dëgjojmë muzikë në klubin e mëngjesit. Kërkesë muzikore në këto momente miq të dashur. Lori të përshëndes. Ah, po e gjeti. Guns N' Roses me Sweet Child of Mine, mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se keni ardhur në Radio Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. vitin kur linde ti. Unë them të gjejmë edhe këngën e Gimit. Do ta gjejmë edhe. Jo, atë po mendoja me vërtet. Ë, do ta gjejmë edhe këngën e ë Gimit. Unë kam vënë 1971-shin, nuk ka pasur hit. Ka pasur, ka pasur. Ë Po ta gjej edhe për ty. Kemi ardhur, kemi ardhur në momentin e librave miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit çdo mëngjes. ë çdo mëngjes të premtes me Agim Baçin, flasim për një libër për një shkrimtar. dhe sot kemi ë nga Alessandro Baricco. Kemi folur edhe për Bariccon në të kaluarën. Mm -hmm. Mëndafshin e tij zonjë kemi folur këtu. Kemi folur për mm, Mëndafshin. Mëndafshin edhe për kam përshtypjen edhe për mm -hmm. legjendën e jo, pianistit. Nuk, nuk kemi folur, jo. por ngaqë është dhe film dhe libër goxhaj i shikuar duket mm -hmm. sikur kemi folur. Kam përshtypjen. Por uh, romani për cilin flasim sot është Zoti Guajn. Zoti Guajn apo Mr. Guajn, siç e ka shkruar Bariko, ëm ehm, um, që sapo është botuar në shqip, më trego pak për këtë roman. Fakt Bariko të befason sepse un pakmos kam prej 12 vjetësh që jam në kontakt me këtë shkrimtar, kam lexuar fillimisht atë romanin pa gjak, një, një libër që të befason me me qoftë me stilin, qoftë me gjetjen e tij, domethënë mm. me Por këtu gjen një autor krejt tjetër siç është edhe edhe, edhe ajo legjenda mbi oqean që është e pianistit po. mbi oqean mm. që është një libër krejt tjetër dhe Mëndafshi pastaj që ka, domethënë, pra ka më është kaq rrallë herë më ka ndodhur që të jetë një shkrimtar me një gjerësi kaq të madhe, mm. domethënë gjetjesh dhe të jetë po ai, domethënë, sepse fundi fundit stili është autori vetë dhe dhe ai të befason me atë gjetjen e vet, domethënë arrin ta bëjë personazhin në mënyrë të tillë që Unë e fillova zotin Guajn kështu edhe nuk e mbaroja dot për shkak se të tërhiqte ë në mënyrë Nuk e lije dot, pra, e ka këtë veti. Nuk e nuk e le dot sepse të tërheq, domethënë, nuk është nuk është libër që mund ta lesh kollaj e të mm. thuash që ta lexoj pas dy ditësh, domethënë. Kjo është kjo është kënaqësia, kam përshtypjen unë është një nga ato librat Gimi se ka libra shumë dhe janë të shumtë të mirë etj etj etj. Po janë disa libra, midis librash të mirë që gjithsesi janë të veçantë. E kanë pikërisht atë magnetizmin ka një siguri të madhe te ky tek ky libër. Ti e, e fillon atë dhe je je tërësisht i i i përthithur, i, i përfshirë në në atë që po ndodh. Domethënë zoti Guajn. Mua uh, mua personalisht nuk është hera e parë se kënaqësinë e të lexuarit. E kam nga fëmijëria që un gjithmonë kur filloja librin, duhet ta mbaroja se mendoja që nuk vazhdon ashtu siç e kam lënë, kështu që por mendoja që e kisha lënë me fëmijërinë, në fakt mm. më ndodh me disa shkrimtarë, të cilët Dua t'i mbaroj sapo i nis, domethënë jo jo rrallë më ndodh që të nis shtunën darkë dhe t'i mbaroj të dielën darkë edhe kur janë 3-400 faqe, mm. por Zoti Guajn ishte nga ato libra që lexohen me shumë kënaqësi. Fundjavat kaq të kanë shumë familjen tuaj. Nga ato, nga ato, që lexon. Nga ato shkrimtarët, jo lexojnë dhe shumë pjesëtarë janë. Në po, fundjavë. Ëh, Kritik është fakt. Vetëm nëse të ka thënë një shoqë që deri deri deri mos të zënë. Po imagjinoj aty që që lexon shtunën darkë e dielën darkë. Dhe është nga këto domethënë Guajn është një shkrimtar i cili vendos të braktisë shkrimtar anglez, një shkrimtar anglez shkruan një artikull, cilin po, e boton tek The Guardian, po. ëh, që thotë që 24 gjëra që nuk do të bëj dhe një nga ato e fundit është që të shkruaj prap. Nuk do i bëj më kurr. Nuk do i bëj më kurr. Dhe nuk do të shkruaj më kurr me mhm. vendimin. Dhe pavarësisht këmbënguljes së botuesit të tij, domethënë agjentit të tij letrar, ë vazhdon të këmbëngulë që nuk do të shkruajë. Dhe po kthehet në një këndvështrim krejt tjetër, kopist. Mm -hmm. Ç'do të thotë. Kopist do, do të bëjë profesionin e kopistit, kopistit të personazheve. Mm -hmm. Dhe i merr personazhet ballë për ballë. Pra nuk do t'i sajojë më, është koncept krejt tjetër. Mm -hmm. Ta gjejmë njeriun në jetën e tij. ta ta gjejmë t'i ndezim dritën brenda tij të krijojmë dhe ky domethënë ajo fillimisht kërkon ta mbajë sekret gjithë raportin me ato personazhe që fillon dhe dhe fillimisht agjenti i tij i jep sekretaren që ta kishte personazh dhe një mm. marrëdhënie nis një marrëdhënie vajzën që zgjidh problemet po e cila Rebeka ajo nis të zgjidhë problemet për shkak se ishte befasuar nuk E zemëruar me punën, e zemëruar me dashurinë, domethënë dhe bie dakord me me të punojë si në për 35 ditë, duke qenë modele me një marrëveshje që ky ajo s'do fliste fare, do vinte në çdo kohë do hapte derën sikur ky s'ekzistonte dhe ai do vazhdonte të të shkruante pa pa folur me njëri-tjetrin. Mm -hmm. Pastaj Rebeka e ndihmon dhe bën një lajmërim që është një është një person që bën, domethënë, detyrën e, e përshkruasit të skeletit të personit përbrenda, ose skeletit të. Hmm. Dhe ua jepte personalisht atyre personave mm -hmm. në këmbim të një pagese dhe filloi të kishte goxha punë. Por uh, ajo që është ajo që është e, e, e habitshme tek tek ky libër është se ky del nga ish-shkrimtari që që shkruante dhe ishte i suksesshëm me personazhe, rikthehet tek raporti i njohjes së individit drejtpërdrejt. Një përshkrim, dhe në fakt, ai e përshkruante njeriun nga qëndrimi, nga lëvizjet, nga ajo dhe përshkruante atë të cilën ë uh, i shkonte përtej, asaj mm -hmm. që kishte brenda vetes mm -hmm. dhe uh, fillon të botojë me një emër tjetër, sepse ky ndryshoi brenda vetes. Ky ndryshoi brenda vetes në konceptin e asaj që njeriun njihe përballë. Njihe drejtpërdrejt. Njihe dhe kërkoje tek ai. Domethënë kërkoje individin brenda tij, krijoje, kërkoje historinë e tij, sepse brenda çdo njeriu ka ka gjithmonë një histori, ka gjithmonë diçka për të thënë, ka gjithmonë për të për të bërë diçka, domethënë mm -hmm. por dikush nuk e ka zbuluar, diku vetë ai mund mos jetë i zoti ta zbulojë. Ë nuk ka pasur fatin kurrë të shprehet diku, nuk ka pasur fatin dikush që ta lexojë atë në jetë, domethënë. Por brenda çdo njeriu ka një dritë. Varet i ndizet apo jo, varet kush ia ndez mm. apo jo. Dhe ky tenton pikërisht këtë gjë. Domethënë historia interesante mund të gjendet brenda çdo njeriu, por detyra e shkrimtarit është ta ndezi. Të dish ta kërkosh. Po. Ta ndezi dhe në fakt letërsia këtë bën. Letërsia nuk është se na ndez dritat ne për të parë jashtë vetes. Ndez ato drita brenda nesh që ne nuk i dimë që i kemi dhe na bën të shikojmë ca gjëra që ne nuk i kemi parë më parë. Domethënë letërsia është mes nesh dhe vetes sonë, nuk mm -hmm. është mes nesh dhe të tjerëve. Nuk Nuk ka qëllim të na ndryshojë ne me të tjerët, ka qëllim të na ndryshojë ne me veten tonë. Sepse këtu fillon raport dhe i spari është zoti Guain që ndryshon me vetveten. Nuk shikon më nga jashtë, por shikon nga brenda. Mm -hmm. Edhe personazhin e shikon nga brenda. Ë uh, duke duke e marrë në lakuriqësinë e tij, në fakt kërkon ta zhveshë nga çdo lloj gjëje që ka thënë ndryshe mm -hmm. e ka me vetveten. Ashtu siç flasim ne që nuk na kemi nevojë për ato etiketat që kur takojmë persona të tjerë që kanë nevojë për gjëra krejt ndryshme formalizma. Aty është me vetveten. Dhe kushti është që ato nuk do komunikojnë, ky nuk do flasë, personi që ë përshkruhet si portret në me fjalë, mm -hmm. do të mhm. thotë nuk do flasë. Dhe ndërkohë ë në fund të librit del që Ky i ka botuar me një emër tjetër mm -hmm. dhe janë personazhe të cilët krejt krejt ndryshe kanë janë përshkruar edhe pse nuk kanë folur, por ky ka gjetur te këto gjithë historitë e tyre ose ka përshkruar historitë e tyre. Pra ka lexuar të brendshmën e tyre. Pa folur. Por çfarë ndodhte? Pa folur. Po sepse pas shumë ditësh njeriu duke ndenjur me veten atë kohë, duke ecur ka folur me vetveten. Dhe në fillim duket sikur ka folur me hiç, por në fakt ka folur me zot lart. Ëh. Mm -hmm. Ka folur sepse ky ka pranuar që të të shkojë në mos ekzistencë përballë tyre. Mm -hmm. Ndërkohë që është aty. Domethënë, dhe fakt është gjithmonë me njeriu veprojmë dhe veprojmë sepse na shef dikush apo veprojmë se kemi frikë veten tonë. Është pyetje e madhe kjo domethënë mm -hmm. në raportin e kësaj që i bëjmë gjërat se kemi frikë veten, i bëjmë gjërat se na duhen ne, mm -hmm. apo se i duhen dikujt tjetër. Po zgjidhëm këtë dilemë, kemi zgjidhur shumë gjëra brenda vetes, domethënë, fakt luajnë këtë. Në fakt pse i bëjmë gjërat ne, se na duhen ne apo se u duhen të tjerëve? Se shumë gjëra i bëjmë për të tjerët, kam përshtypjen. Në vërtetë. Si fakti që unë kam veshur këtë bluzë sot, për shembull, ose dhe jo një tjetër. Le, letërsia në fakt gjuan te kjo pika, thotë po e bëre për veten tënde. Se dhe në fakt po nëse e ke bërë për veten tënde, e ke bërë për dikë tjetër. Mm -hmm. Po flasim për uh, librin Zoti Guain nga Alessandro Baricco, i sapo botuar në gjuhën shqipe. Është botuar nga shpia, nga shpia botuese Dudaj. Tani, tani po shoh dhe kopertinën. Po. Po, po, Ka ndezur dritën brenda, ja ma kujtoi. Është shumë e bukur. Përkthyer nga Adrian Beshaj. Tani shikojmë. Do thënë se është përkthyer shumë mirë. Ë është u, po lexoj një Beshaj ka përkthyer dhe dhe legjenda e pianistit mbi oqean, domethënë. Po. Po. Kurse pa gjak e ka përkthyer Shpëtim Kelmendi, me sa duket, por gjithsesi ky Baricco është nga ato shkrimtarë që kanë ardhur mirë në shqip, ndoshta edhe për shkak se italishtja italishtja na vjen më më mbarë ne. Mm -hmm. Uh, po lexoj një pjesë kur uh, është është nga fillimi është është në kreun e dytë tek uh, fillimi i romanit, por ky ka shkruar këtë këtë artikull, të cilin e ka botuar në gazetën The Guardian ku uh, edhe pse është një shkrimtar i suksesshëm, ka shkruar tre romane deri tani. Të tre janë të ndryshëm nga njëri tjetri, por janë janë lexuar, janë pëlqyer edhe mm -hmm. disa shkrime të tjera që ka botuar. Në fakt është vetë Baricco që i bën këtë po. ndryshim. Vendos, vendos, po pikërisht është reflektimi i vetes, po Vendos që të mos shkruaj më dhe dhe njëra ndër 52 gjërat që nuk do i bëj më kurrë është të mos shkruaj më romane ose libra dhe as të mos botoj. Mëngjesin kur doli artikulli në Guardian, i vënë mirë në pah në shtesën e të dielës, Jasper Guajni ndodhej në Spanjë, në Granadë. I ishte dukur me vend që në ato kushte të vendoste një farë largësie midis vetes dhe botës. Kishte zgjedhur një hotel të vogël, aq modest sa nuk parashikonte telefon në dhomë. Kështu që atë mëngjes atyre të hotelit iu desh të ngjiteshin për ta lajmëruar Se kishte një telefonatë për të. Poshtë te hyrja. Ai zbriti me pizhame dhe u afrua me pahir tek një telefon i vjetër i lyer me llak të verdhë, vendosur mbi një tryezë prej thupra shelgu. E vuri receptorin në vesh dhe dëgjoi zërin e Tom Bruce Shepardit, agjentit të tij. Ç'është kjo histori Jasper? Cila histori? 52 gjërat. I lexova sot në mëngjes. Gazetën ma dha Loti kur isha ende në shtrat. Desh më ra pika. Ndoshta duhet të të kisha lajmëruar. S'besoj se do të thuash se është diçka serioze. Është provokim, denoncim. Ç'dreqin është? Asgjë, një artikull, por gjithçka është e vërtetë. Në ç'kuptim? Dua të them se shkrova seriozisht, është pikërisht ajo që kam vendosur. Mos do të thuash se nuk do të shkruash kurrë më? Po. Mos u çmende gjë. Tani më duhet të shkoj, e di. Prit një minutë, Jasper, duhet të bisedojmë, nëse nuk bisedon me mua që jam agjenti yt, Nuk ka asgjë për të shtuar. Nuk do të shkruaj më dhe pikë. A e di diçka Jasper? A po më dëgjon? A di diçka? Po po dëgjoj. Dëgjomë atëherë. Unë e kam dëgjuar me dhjetëra herë këtë frazë, kam dëgjuar ta thonë një numër shkrimtarësh, që ti s'i merr dot me mend e kam dëgjuar ta thotë edhe Martin Amisi. Më beson, duhet të ketë qenë para një 10 vjetësh. Martin Amisi më tha pikërisht këto fjalë. Nuk do të shkruaj më dhe ky është vetëm një shembull, por mund të të jap edhe 20 shembuj të tjerë. A do të të bëj një listë? S'është nevoja. Me Tomin, uh, agjenti i tij, se është momenti kur ky shkëputet nga agjenti. Mm -hmm. Shkëputet nga njeriu i, i marketingut. Mm -hmm. Shkëputet nga vetë marketingu. Krahu, biznesi i letërsisë. Kthe, braktis marketingun dhe kthehet te vetvetja. Për të ndezë pikërisht atë dritën që ka në kopertinë. Për ta ndezë brenda vetes dhe për ta ndezë edhe te tjerët, përmes letërsisë së tij, por ë uh, dhe Tomi agjenti i tij, në fakt para se të vdesë, i kërkon Që edhe ky t'i bëjë, edhe këtij t'i bëjë portretin. Mm -hmm. Si amanet, domethënë dhe njeriu të cilit i beson vetveten, ia beson po po zotit Guajn. Dhe përshkrimet e tij domethënë janë krejt ndryshe. Janë krejt ndryshe mm -hmm. sepse kanë të bëjnë pikërisht me atë moment ku njeriu flet në monolog po me zë të lartë. Mm -hmm. në, mm. në atë gjuhën që kemi kemi dëshirë ose është shumë e rëndësishme t'ia themi vetes tonë. Të gjithë që e kanë lexuar e kanë pëlqyer shumë këtë libër dhe ne jua rekomandojmë është uh, nga Alessandro Baricco. Kam përshtypjen se ashtu siç mbaron libri, shumë shpejt do të shkojmë drejt librit tjetër që është uh, tri herë në agim. Tri herë në agim. Vijimi mbaron dhe vijimi në fakt edhe edhe ai është botuar në tinën komë këtë dhe e pash, por Unë nuk i përzgjodha, mund të kisha lexuar atë të parin, por më tërhoqi. Gjithsesi, ky është i pari dhe ai ai është vijimi i kësaj historie, kështu që Tri herë në agim është vazhdimi i zotit Guajn në një farë mënyre. Okej, okay, unë falenderoj. Agim Baçi, miq të dashur kritik letrar sot me ne këtu në klubin e mëngjesit, çdo të premten të flasim për një libër sot nga Alessandro Baricco, uh, shkrimtar italian, është zoti Guajn. E gjeni në çdo librari? I will always love you. Është kënga që kanë kërkuar sot mëngjes, kërkesë muzikore Whitney Houston 8:35. Lëviz. Mm. E jepi pak me fituesit Olta. Po. Faleminderit. Matrapaz është radio. Bravo. Është radio. Wow. Është anagrama. Është anagrama. Matrapaz është radio Rubi. Është Emiliani 236 i mbaron numri fiton orën nga Premium Watches. Pam Zarat ishte anagrama Pam Zarat. Tam. E tavlës dhe matrapaz. Matrapaz. Okej. Okay. Të rikthehet në punë, ka thënë Ina 442 Bravo, mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Pra, uh, ish guvernatori i bankës kërkon që të bëhet guvernator i bankës. Ë uh, dhe dhe 500 mijë dollarë që tham, por kthimin në detyrë pra është çfarë zoti Fullani ka kërkuar në gjykatë. Vras mendjen se si do funksionojë dhe kjo, tani kemi dhe një guvernator tjetër. Mm. Po unë mendoj që Shqipëria mund të ishte po i pari në do kërkonte dëmshpërblim, do kërkonte që të rikthehej dhe ai sërish në post, e kështu do vazhdonte gjithkohë. Ka dy mënyra, Jeri, ose këta do ta bëjnë me radhë. Po. Kemi një javë njërin, një javë tjetrin ose mm -hmm. me muaj. Ose mund kemi mund kemi dy guvernatorë. Ne jemi jemi komb, ne kemi dy kombëtare. E kemi rëndësish, kemi pse mos kemi dy guvernatorë? Pse mos kemi dy banka Shqipërie më mirë? Po pra. Oh, shumë mirë. Ah, bravo. Kjo është zgjidhja. Banka e Gentit. E dëgjoj. Po prisa për zërin, thosha çfarë është që po pres. Zëri miq të dashur, zëri përgjumur, kujdes. Me thënë të drejtën, nuk jam dakord. Dhe kam quajtur një kompromis pa vend që formulari të ishte përtej kërkesave që bën ah. ligji. Olta do ishte e kënaqur. Do ishte super e kënaqur. Olta do ishte duke falendëruar Zotin. Po. Si Davidi në tempull me brekë. Edhe tani, edhe tani e falenderoj çdo ditë. Ai është një emision vetëm me reklama. Me brekë? Po, se po Davidi Davidi po, pa, kur ta falë. Kur eh, kur falënderonte Zotin mbreti i hebrenjve. Po, pastaj Olta. Ai ishte ishte trend fare domethënë. Çfarë s'bënte? Ishte komplet në me brekë dhe me atlete. As don me ditë për njëri atë. Altini do të blejë atlete. Jo, unë them Olta ta bësh pa brekë me atlete ose me brekë pa atlete. Oho, oh, ho, oh, një sekondë. Vetëm sa pa brekë, sa shumë. Si s'ma ladhi vetëm atlete. Ne kemi një version pa atlete pak. Kjo Altini të zhvesh fare. Shumë keq. Jam edhe sëmurë Altin. Po më nga ai që dëgjon. Mësiu ishte ai që do. Doktor më keq. Gjithë çakon seksi. Nice, okay. Ju pëlqeu? Mblodhi. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit më dashur. Ikim tani. Blendi këtu me Jerin, me Altinin, me Oltën dhe me Lorin çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Këto valë, këtë ekran. Ha mi Olta po shtriqeshe? Mm. Në tani gjë da. Po mirë më s'ke ti çdo gjë që bëjmë duhet ta ta komentosh. Un uh, kot fare. Thjesht po flisja më fal. Tani kanë kanë gjetur zërin po? Nuk e di. Oh. Nuk e di, po shihe pra mos shtriqesh. Duhet ta kenë gjetur sepse është Mund ta shikoj pak. Duhet ta kenë gjetur. Po. Ti s'e dallon, vetëm dëgjoje dhe do ta dallosh, vetëm dëgjoje. S'ka nevojë që ta ta shohësh. Mirë. Do të drejtë, nuk jam dakord. Dhe kam çuar një kompromis pa vëm. Unë e di për shkak edhe pse nuk e kam parë. Për te kërkesa që kërkon ligji. Se e dalloj. Po kuptoj. E ka gjetur Neri dhe ka thënë Petrit Vasili. Bravo Nerit. Wow. 519 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Tani do të luajmë Sharadion e Gocave. Gocat kanë menduar një fjalë, unë dhe Altini kemi vetëm një minutë e gjysëm për t'ua gjetur. Okej. Kështu që le t'ua gjejmë për 5 pica nga Pomodoro do ta bëjmë këtë. Okej. Okej, i pari që do të vijë, do të do të fitojë 5 pica nga Pomodoro duke shkarkuar aplikacionin në Play Store apo App Store. Pomodoro Pizza and more dhe mund ta porositësh picën tënde në çdo kohë. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Omra. Çfarë ishte ajo? Ë, një top letër. E kapim ah, prapë. Pipi pipi pipi. Goca, gjë gjëja që ju keni menduar hahet. Jo. Jo. Është veprim i ri? Jo. E bën njeriu. Jo, nuk është diçka që bëhet. Por mund të bësh të tilla, mund të bësh diçka dhe të jetë e tillë. Është një koncept i gjerë. Si e mira ose e keqja? Po, kemi, kemi dhe variant të kësaj. E e bukur apo e shëmtuar? Kjo tek estetike tek këto? Mhm. Mm. Po këtu jemi të bukur, më duket se e gjetëm, apo? Aty, aty, aty rrotull. Shumë pranë jeni. Jemi afër fare. B. Me B. Ajo vetë. Okej, hajde iki. B, B-ja e një luleje, një femre, një gruaje. E dhashë. Do të vajë do. Çfarë Ai se kemi dhe një fjalë tjetër, të qenë. Jo, jo, jo. Pra, B më ish e dashur. Ah, sa shpejt e gjetëm 3 sekonda. Bravo Blendi, bravo. Kuabs, vjen tani më ish e dashur. Është Vilma, është Vilma 834 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Unë do shkoj ta takoj një çik shokun tim. Shko takoje. Vetëm kujdes. Pa zarare. Po. Ndërkohë bukuria më ka thënë Bora e para 433 i mbaron numri fiton 5 pizza falas nga Pomodoro. Bravo. Ej uh, Bora, ti duhet të shkarkosh në telefonin tënd aplikacionin e Pomodoros Dhe pastaj mund të mund të argëtosh edhe duke bërë pizza. Ëh. Mm. Oh. Shumë lezet. Duke shtuar gjithë përbërësit e tjera e tjera, duke ndërtuar vetë pizzën tënde, pastaj porosite kur e porosit përdoret GPS-i telefonit për të gjetur mm. ekzaktësisht se ku je në atë moment që ti bën porosinë dhe pizza të vjen aty ku ti je. Mm. Po. Ose mund të shkruash një mesazh të thuash mos ma nisni këtu, po niseni në filan vend. Nëse. Nëse. Do të jetë realitet. Po, e ke mundësinë. Do ta bëj realitet. Do ta bëj realitet. Po, do të marr atë mozzarellën e mirë. Ëndrat le të dalin fundja. Ëndrat le të dalin fundja. E të dëgjojmë? Le të dalin, le të dalin. Le të dalin. Po shikoj që ka nxjerrë One mm. Republic një këngë të re, në datën 17 maj është botuar kjo. Mm -hmm. Ose, lansuar, siç e thonë ata, ke dëgjuar ata në Prishtinë. Lansuar. Lansuar. Është uh, publikuar një këngë e re pra. Kanë uh, nxjerrë një këngë që quhet Wherever I Go. Kanë bërë edhe një video për këtë. Videon e kanë bërë në Japoni dhe me një aktor japonez, është shumë interesante me thënë të drejtën, se tregon këtë në kushtet e punës, etj, etj, etj, etj, po ë uh, kur të vijë të mbarojmë këtë segment, Ta dëgjojmë këngën e re nga One Republic Qoftë se i mbani mend Kanë kënduar edhe këtu në Tiranë, kemi qenë në koncert mm -hmm. Te One Republic Unë kam qenë Edhe ju keni qenë Edhe unë, pa, po. pa jo, Unë s'kam qenë Jo Tek, uh, stadiumi Qemal Stafa Pa Atëherë Unë dhe Altini kemi menduar një fjalë. Mhm. Mm ne duhet të gjejmë fjalën që ju keni menduar. Shpresoj të keni fat. Mm -hmm. Do t'ju duhet. Mm -hmm. Oh. 0692070222 për ju që jeni në dëgjim 0692070222 Unë dhe Altini menduam një fjalë, nëse ju s'e gjeni dot përmes pyetjeve të Oltës dhe Jerit, atëherë bujrum silleni në 069 20 70 222 dhe fitoni një dhuratë, le të bëjmë dy ëm um, bileta për në Cineplex. Sot okay. në mbrëmje. Miq të dashur ka filma The Nice Guys, Ratchet and Clank dhe Liza përmes pasqyrës. Through the Looking Glass. Interesante është kjo. Po, kjo më pëlqen, kjo Liza përmes pasqyrës do jetë fantastike. Mhm. Mm Por edhe The Nice Guys Djemtë e mirë Dhe Ratchet and Clank Nëse nuk gaboj po. Ratchet and Clank është një lojë Një video Një video lojë E kam luajtur dikur Shumë vite më parë Kam idenë Ratchet and Clank Po është bërë film nga sa duket Oke, okay, goca, jepini është send fjala juaj? Jo uh, Jo Për dy bileta për në kinema Jo Hahet kjo fjala juaj? Nëse të bëhet kronike. Po. Po mirë, ndodh. Nëse të bëhet kronike, mund të shkosh tek mjeku, të shikosh se çfarë po ndodh. Kur ndodh ti vihesh në siklet në prezencë të tjerëve? Mund të vihesh në siklet, po, edhe në prezencë të tjerëve mund të ketë raste që kjo të vë në siklet. Të ndodh kur je sëmurë? Jo, ka raste që të ndodh edhe kur je top fare. Po, mund të ndodhë për një moment i ri dhe ti i ndodh njeriut edhe pa arsye. Ndodh shumë shpesh edhe bëhet e rëndë kur ka një arsye, po themi, një smundje. Është kjo shkakton, po mund të ndodhi, mund të ndodhi dhe edhe kur je fare mirë, je top, po ndodh, ndodh. Kur ke probleme me kujtesën. Bravo Jeri. Ha ha. Ah, hallall. Me hëfë radis. Hëfë vaj. Yes. Është praktikisht e kundërta e kujtesës. Po. Mhm. Okej, më duket se e gjetëm. Bravo ni çupani. A dëgjojmë këngën e re nga One Republic tani. Kjo quhet Wherever I Go në Klubin e mëngjesit miq të dashur E fundit nga One Republic Në Club FM në 104 Kur të kthehemi Do takojmë disa vajza Që janë pjesë e një grupi të rinjsh Kundër korrupsionit Bas pak Shtëpi për familjen time. Fëmijët e mi e meritojnë një shkollë të mirë. Makina është shumë e vjetër. Duhen një palë pushime për së mbari. Nevojat janë shumë, por zgjidhja është vetëm një. Raiffeisen Bank. Interesa shumë të mira, fikse deri në 5 vjet, për të gjitha kreditë personale dhe kreditë për shtëpi. Vini rregull në jetën tuaj me bankën më të besueshme dhe ecni përpara me hap të sigurt. Raiffeisen Bank, fitoni çdo sfidë! Fillo të jetosh me çdo mënyrë. Fillo të jetosh. Qëndro dhe pak. Fillo të jetosh në botën tënde. Fillo të jetosh me Nescafe Frappe. AA Cosmetics Lider në kozmetikë, dermokozmetikë dhe kozmetikë farmaceutike. Tani edhe në Shqipëri. AA Cosmetics. Ne i dimë të gjitha sekretet e lëkurës sensitive. AA Cosmetics në TEG. Ju mirëpresim. Kamera për makinën, kasetofon, MP tre. Pacienti shfaq sindromën e dyqan taksi pikë com. Ëndërron para ekranit çfarë do t'i blejë makinës së tij. Kjo gjendje zgjat. Dyqan taksi pikë com ka mbi dhjetë mijë produkte. Ai blen pa kartë dhe nëse diçka nuk i pëlqen mund ta kthejë. Është rast i pashpresë. Unë si mjek heq dorë. Dyqan taksi.com Brënda 24 orësh jemi aty ku je ti Lampa LED dhe Xenon Bokse për makinë Kavo, baterie dhe aksesorë Ndonjëherë në jetë Disa sekonda të duken pa mbarim Ndonjëherë Sekondat mund të duken të padurueshme Ndonjëherë sekondat që humb mund edhe të të thyejnë zemrën. E megjithatë ka momente që sekondat e fituara të dhurojnë lehtësi dhe kënaqësi, sepse me kartën BKT Mastercard Contactless, i arrin gjërat e bukura tamam në kohën e duhur. Prima Mastercard, karta më e shpejtë dhe me përfitime të tjera ekstra, këste, bonus dhe falas, sepse tani është momenti i duhur për të qenë një hap përpara.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 Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 9:17 minuta në këto momente. Miq dashur, korrupsioni njëra nga fjalët më të përmendura në të gjithë uh, të folurën publike, plagë e madhe e shoqërisë tonë, jo vetëm për uh, brezat e rritur, por me potencialin që të ndikojë negativisht edhe jetët e më të rinjve. Refgjej Tola dhe Lorena Bushi. Mirëmëngjesi. Tani uh, Lorena është koordinatore e uh, organizatës Youth Act që ka si të thuash uh, përgatitur këtë projekt dhe ka realizuar këtë projekt dhe dy vajzat e tjera janë pastaj nga dy gjimnaze, Çajupi dhe uh, të dyja nga Çajupi. Po. Në fakt unë në kryeqytet. Por dua Lorena që ti të na tregosh pak se çfarë ka qenë i gjithë aktiviteti. Okej. Uh, përshëndetje. Um, unë jam nga Qendra Youth Act, një organizatë jofitimprurëse, e cila ka ideuar dhe projektin të rinjtë kundër korrupsionit, një projekt i cili ka qenë 8 muaj, financuar nga grantet e vogla të Ambasadës Amerikane. Uh, dhe uh, ky projekt ka patur si qëllim edukimin e vazhdueshëm të të rinjve të gjimnazeve të ndryshme të Shqipërisë, Mbi format dhe modelet e ndryshme të korrupsionit në vend. Ka qenë i shtrirë në pesë qytete, Tiranë me Gjimnazin Andon Zako Çajupi, në Korçë Raqi Qirinxhi, në Vlorë me Gjimnazin Halim Xhelo, Shkodër Gjimnazi njëzet e tetë Nëntori dhe Peshkopi Gjimnazi Said Najdeni. Janë ngritur Kështu që pati një shpërndarje gjeografike, po, po. po themi të të gjerë. Po. Janë ngritur pesë klube nxënësish, secili klub me nga njëzet nxënës të interesuar për këtë projekt. dhe janë trajnuar për modelet e vazhdueshme, format e modelit të korrupsionit në vend, institucionet ku ky fenomen është më tepër i përhapur, mm -hmm. si dhe nxënësit kanë patur mundësi të shprehin mendimet e tyre, të ketë debate konstruktive mbi këto çështje të caktuara në vend dhe ka qenë një projekt që i ka përfshirë ata në këtë lloj fenomeni duke duke sjellë eset e tyre, duke punuar në grupe të ndryshme midis nxënësve për postera të ndryshme se si ata e kanë menduar, se si korrupsioni vjen në mendjen e tyre dhe pikërisht sot në 27 maj në orën 10:30 kemi dhe aktivitetin përmbyllës të këtij projekti. Ku ku zhvillohet aktiviteti? Projekti do zhvillohet tek Qendra Rinore e Tiranës, okay. do kemi dhe përfaqësues nga Ambasada Amerikane dhe nga Ministria e arsimit do jetë një aktivitet përmbyllës ku nxënësit do shprehin kanë ardhur edhe nga qytete të tjera. Po, po kanë ardhur nga qytete të tjera, ah, nga Shkodra, nga Vlora, nga Korça, nga Peshkopia mm. dhe do ndajnë pastaj do do do lexojnë eset e tyre më të mira dhe do jetë një aktivitet. Shumë. Po lexoja një nga ë uh, broshurat që ju keni patur uh, ose keni përgatitur si pjesë e projektit që tregon për uh, korrupsionin. po lexoja për shembull edhe janë interesante dhe pastaj do kalojmë pak tek uh, vajzat këtu. Korrupsioni në edukim për shembull, meqë mm -hmm. ju jeni të rinj dhe kjo po. arsimimi është është diçka që ju prek më direkt. Ë Thotë është më i dëmshëm se korrupsioni në sektorë të tjerë, pasi ka efekte afatgjata në shoqëri dhe në ekonomi. Korrupsioni në edukim vret aksesin, sasinë dhe cilësinë e edukimit në vend. Korrupsioni në edukim cënon më së shumti ato grupe të shoqërisë të cilat janë të varfra dhe që nuk kanë akses tjetër kund për edukim. Ëm unë e di që vajzat se korrupsioni është një një fjalë që përdoret shumë. Edhe ndonjëherë është një gjë edhe pak si një lëmsh i zi, domethënë, po se çfarë është keni mësuar ju goca më konkretisht se çfarë është korrupsioni, se si shfaqet, çfarë janë fenomenet, si, si teknikisht ça ndodh domethënë që quhet korrupsion? Uh, Atëherë unë do doja që ta cilësoja korrupsionin si keqpërdorim i zyrës së shtetit. Mm -hmm. Atëherë vetë korrupsioni është ajo që ne shohim çdo ditë, shohim që i japim lek nën dorë, ryshfet e gjëra të tilla. Ne po luftojmë korrupsionin, është një shprehje që e kemi dëgjuar shumë herë. E gati gati e kemi dëgjuar nga çdo kryeministër që vjen, nga çdo ministër i brendshëm, nga çdo ministër drejtësie. Po si luftohet korrupsioni? Për një gjë jam shumë e sigurt. Ti e di. Po sigurisht. Mm -hmm. Korrupsioni nuk luftohet duke vendosur një grumbull shkronjash para kryeministrisë që t'i thonë jo. Korrupsionit duhet t'i themi jo ne, shoqëria. Atëherë unë kam përgatitur një ese e cila është edhe një nga esetë që u shpall si më të mirat në shkollën time. Tani ti ke shkruar mbi korrupsionin siç ti e mendon. Po, po. Kështu që më lexo, më lexo pak nga kjo ese. Atëherë po lexoj një paragraf. Është uh, Ref Xhejtola që po dëgjojmë. Uh, lufta e madhe me korrupsionin nis në sensibilizimin e shoqërisë dhe nis me sensibilizimin e të rinjve. Uh, Atëherë ka nisur një luftë jo vetëm e së tashmes, por edhe e së ardhmes. A është lufta që i kemi shpallur korrupsionin një luftë politike? Unë mendoj se më tepër se politike, është një luftë sociale. Mendoj se asnjë luftë nuk luftohet duke lexuar nga një fjalim në Kuvend të enjteve. Nuk luftohet duke mbajtur nga një konferencë. Mendoj se luftërat e mëdha përfundojnë gjithmonë pas përballjeve të mëdha. Korrupsioni sot është një nga problemet më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Është problemi që nuk na le të shkojmë në spital, që nuk na le të shkojmë në gjykatë, por jo vetëm kaq. Është problemi që sot ka ardhur koha ta heqim qafe, sepse supet e këtij populli të varfër nuk mbajnë dot më tepër dhimbje. Po si po luftojmë ne sot korrupsionin ndryshe nga politika? duke sensibilizuar shoqërinë, duke punuar me të rinjtë dhe të rejat që kanë dëshirën dhe ambicien për ta ndihmuar shoqërinë. Çdo gjë që na takon ne të bëjmë nis me një denoncim. Këtu pra është pika kyçe e luftës kundër korrupsionit. Të mhm. flasim. Mm -hmm. Faleminderit. Ë uh, Fiona dua të të pyes ty. Pa. Po. Edhe pse nuk e kemi esenë tënde këtu me vete, por jam i sigurt që është po aq e mirë. Ë uh, ti si e kupton? Si dhe dhe pyetja është kur ju shkruani këto ese? Se ju jeni, për shembull, Refxhi që sapo lexoi është në vit të parë, ti je në vit të dytë në gjimnaz. Po. Kështu që jeni relativisht vajza të reja, nuk akoma nuk keni patur të bëni shumë, po them, në ato lloj korridoresh e kështu ku ku haset korrupsioni. Ë, uh, si i perceptoni këto gjëra? Nga e merrni këtë informacion? Si e kuptoni korrupsionin? Në momentin që ne jemi në shkollë, jemi mm. me shokë, shoqe, ndonëse njëri mund të jetë më mirë se ti nga ana financiare, mund të ketë më tepër njohje dhe në momentin që ju vjen një përballë, ai tjetri është më mirë se ti ndonëse sepse ti e di që ai ka përdorur një rrugë tjetër sepse për aftësi mm -hmm. je mhm. më mirë ti. Pra ju shikoni një lloj padrejtësie që në që në shkollë, që në gjimnaz. Që në shkollë, sepse është dhe kjo pjesa e mësuesve, nuk është vlerësimi njëlloj i nxënësve. Mm -hmm. Domethënë është Arsimi ka një ka po them që ka të ka shtrirje më të madhe korrupsioni, sepse në momentin që fillon disniveli që në shkolla që fillon Domethënë thoni, dikush përkrahet me pa të drejtë Me pa të drejtë, atëherë fillon dhe ti tani do të gjesh një mënyrë Do të gjesh një mënyrë që të ecësh Favorizimi i dikujt, po? Po, do të mm. gjesh një mënyrë që edhe ti të ecësh Ka njerëz për shembull, keni hasur ndonjëherë në gjimnaz që të kenë paguar në gjimnaz? Po, ka Nxënës? Ka Vërtet? Ka Wow. Prandaj është kjo pjesa që ne bëjmë këto ese dhe janë me vërtet se mund të flasim ne gjatë gjithë kohës politikë, politikë, po me vërtet janë ese të ndjera nga ne dhe janë ese tamam histori mm -hmm. personale, nuk është se janë ese të ngritura thjesht mbi bazën e teorisë së korrupsionit. Janë ese që ngrihen vetë nga eksperienca dhe nga përvoja jonë përballë korrupsionit. Më lejoni të pyes një gjë, që ju jeni vajzat, uh, po themi edhe të asaj uh, kategorie nxënësish që mësojnë që janë mirë në lëndë të caktuara, të shkëlqyer në ca të tjera. Po po themi studenti nxënësi mesatar, ose ata nxënësit që janë çik harrakat, kështu, nuk janë aq mirë, janë me 6, me 5, me. Flasin ata ndonjëherë për korrupsionin, vrasin ndonjëherë mendin për këtë çështje apo Atëherë, domethënë është dua të po. marr vesh tek të rinjtë. Ja, të gjithë e përjetojmë mm. korrupsionin. Të gjithë e përjetojmë çdo ditë, edhe të gjithë flasin për korrupsionin. Flasin për korrupsionin pavarësisht se dikush përpiqet ta luftojë korrupsionin dhe dikush vetë shoqëria jonë është një shoqëri që inkurajon korrupsionin. E inkurajon që në momentin kur ne e shohim si një shpërblim ndaj dikujt që në fakt në fakt po merr rrogën për atë që po bën. E kupton? Dhe kjo është këtu fillon problemi mm. i korrupsionit. Që na shkon dora vetë vati për të dhënë një çështje. Sigurisht, është po. inkurajimi që kemi. Po, edhe 500 vjet uh, otomanizëm ishte ishte ishte rregull aty që gjithmonë duhet lyeje një çik duart. Sigurisht, sepse ne shqiptarët jemi dhe Bosnja, jemi të vetmit që pranuam që të ndërronim fenë për të mos paguar taksë. Po, ë, po po ama mos paguar taksë, domethënë çështje taksash, jo çështje feje aty. Okej, mirë. Pra, 8 muaj ju bëtë aktivitete. Po. folët për korrupsionin, takuat njerëz, mbajtët qëndrime, eset tuaja janë vlerësuar. Ju do i lexoni sot, sot jeni pjesë e këtij aktiviteti të madh apo jo? Po, po sigurisht jemi. Kështu që do shkoni atje tek qendra rinore. Po. po. S'ka mësim sot? Apo keni marrë? Aktiviteti zgjat një orë. Okej. Okay. Dhe është marrë dhe leje për vajzat që në mëngjes duke qenë. Jo me korrupsion. Leja është zgjuar kështu. Jo, absolutisht. Sa vesh aka. Okej, shumë mirë nga Youth Act, të rinjtë kundër korrupsionit quhet Ky program, ky projekt që ka zgjatur 8 muaj finalizohet sot, data është 27 maj. Ora edhe një herë 11:30. Në orën 11:30. Po. Tek uh, qendra qendra rinore e Tiranës. Super. Uh, unë ju falenderoj që të trejave, Lorena, uh, Refxhe dhe Fiona. Suksese shumë. Faleminderit për ftesën. Edhe faleminderit juve për uh, që pranuat dhe ishte shumë e këndshme. Lorenzo Jovanotti do të vijë tani, Pieno di vita quhet kjo, ora është 9:26. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Përpara se të filloni me pastrimin e rrëmujës në shtëpi, dëgjoni këto rregulla në mënyrë që të mos shkaktoni dëme. Mos përdorni uthull në bufet prej mermeri. Acidi i lëngshëm mund të dëmtojë materiale si graniti apo mermeri. Përdorni një pastrues të butë në të tilla raste. Mos përzieni zbardhuesin me amoniak. Duke shtuar zbardhues në amoniak ose produkte që përmbajnë amoniak, si disa pastrues dritaresh, mund të jetë seriozisht e rrezikshme. Kur kombinohen, ato prodhojnë një gaz që mund të vështirësojë frymëmarrjen. E vetmja gjë që ju duhet të përzieni me zbardhuesin është uji. Mos përdorni heqësin e njollave të rrobave mbi tapet. Trajtimi i njollave të tapetit me produktin që përdorni për heqjen e njollave të rrobave mund të lërë një mbetje ngjitëse dhe të lagësht që është një magnet për papastërtitë. Përdorni një llak të posaçëm për tapetet. Mos e fshini pluhurin nga mobiljet me një leckë të thatë. Kjo thjesht sa do ta lëvizë pluhurin përreth dhe do të gërvishë materialin e mobiljes. Spërkasni solucionin e pastruesit të xhamave në një leckë ose përdorni një leckë mikrofibër. Mos përdorni zbardhues për të pastruar ndryshkun, kjo në fakt sa do ta theksojë më shumë njollën. Përdorni një solucion apostafat për heqjen e ndryshkut. Mos përdorni sapun enësh për të larë makinën tuaj, pasi sapuni i enëve është më i ashpër dhe do ta dëmtojë atë. Si thua, vendosmëria e një djali të ri. ë uh, Një farë Bruno Kovalcenski, mm -hmm. i cili ë uh, kur ishte i vogël në fund të viteve 80, siç shkruan revista The Atlantic. Mhm. Mm në Francë ku jetonte, pranë një shpelle që quhej uh, dhe quhet uh, Brunikel Shpella Brunikel. Tam. Uh, gryka e cilës ishte e zënë nga një shkëmb, ky djalosh i vogël Brunoja fillon të gërmojë. Mm. Dhe gërmon për disa vjet. Gërmon, gërmon, gërmon një një tunel, i cili arrin deri në 30 metra. Si thua? Ë, uh, gërmim horizontal derisa njerëz që merren me eksplorimin e shpellave, tam, vijnë hyjnë dhe arrijnë që të dalin në brendësinë e kësaj shpelle. Ëh, mm -hmm. uh, dhe gjejnë atje gjëra të jashtëzakonshme. Gjejnë për shembull dy unaza prej guri. Wow. wow. Të oh, ndërtuara nga neandertalët. Mm -hmm. Me copza stalagmitesh. Ë, këto stalagmitet janë, e keni parasysh, ë, Mm. si thua, ë, depozita m- minerare në shekuj e shekuj e shekuj. Po mund t'i marrësh dhe me to mund të formosh gjëra, mund t'i ngjeshësh bashkë, t'i thyesh pastaj t'i ngjeshësh Mhm. dhe të bësh këto vegla. Veglat që kanë gjetur në këtë shpellë, ë, sipas shkencëtarëve sot thuhet se janë 176000 vjet të vjetra. Ndërsa shpella më e vjetër e njohur deri më tani mm -hmm. ka qenë 38000 vjet. Pra kjo e shpërngul në lashtësi mm -hmm. kohën e përdorimit të shpellave ose provat me 176000 vjet. Goxha më e vjetër pra. Rreth 140000 vjet më e po, pra. vjetër se shpella më e vjetër e njohur deri më tani. Por e gjitha është bërë e mundur se ky djalë kokfort ka dashur që të hap një vrimë. drejt asaj që nuk e dinte që ishte aty. Po po. Me pas sigurinë vet, po. Mm. Edhe e ka e ka zbuluar këtë. Shpellën e madhe Brunikel në Francë. 176000 vjet më parë. Neandertalët. Wow. E habitshme. Po lexoj një libër shumë interesant që quhet uh, Humans. Ëm uh, Dhe ç'është kjo? Një gjarpër i vogël. Një gjarpër. Edhe tregon për shembull që gabimi që shumë njerëz bëjnë edhe kur edhe kur flasin, uh, mendojnë që ne vijmë nga neandertalët. Mm -hmm. Sikur neandertalët janë një fazë në historinë tonë. Mm -hmm. Që në fakt nuk është e vërtetë. Neandertalët ishin tjetër specie humane nga njerëzit. Domethënë janë Homo sapiensët, Homo erectusët, mm -hmm. neandertalët etj etj etj ishin disa specie njerëzish. Siç ka qenë për shembull po, Pitbull, çiuaua e të tjerë domethënë po. lloje të ndryshme kishte edhe mm. nuk ishte një njerëz, por ishin disa disa lloje njerëzish. Mm. Ndër të cilët Homo sapiensi mm. ne triumfoi. Edhe që ka prejardhje nga Afrika dhe pastaj pushtoi gjithë botën. Po jo se ne ishim neandertalë dhe u bëm njerëz. Neandertalët, neandertalët mm. u zhdukën. Nuk janë më, ishin më të mëdhenj se ne. Kishin koka edhe tru më të mëdhenj se ne. Por s'ia dolën. Por s'ia dolën. Po lexoj tek libri, për shembull një gjë tjetër që s'e dija që ishte ishte shumë interesante, ishte kishte të bënte me lindjen. Për shembull, si me lindjen. Me lindjen, kur një kur njeriu u ngrit në këmbë, mm -hmm. se deri në atë kohë njerëzit ecnin me të katërta. Ta, mm. po po imagjinoj. Kur njeriu u ngrit në këmbë, ë uh, u, u desh që ë uh, legeni, kocka e legenit të bëhej shumë e vogël, nga siç kishte qenë të zvogëlohej. Nga siç kishte qenë më parë, po. Mm -hmm. Duhet të zvogëlohej në mënyrë që të të bënte të mundur qëndrimin drejt. Mm -hmm. Por zvogëlimi i kockës së legenit do të thoshte vështirësi shumë të mëdha në lindje për gratë. Mm -hmm. Kështu që njeriu ka ë uh, shkurtoi shtatzëninë. Shtatzënia është më e shkurtër sot se çka qenë dikur. Që bebja të mos ishte aq e zhvilluar. Mhm. Mm dhe aq e madhe kur lindte se ndryshe nuk dilte dot. Po, pra duhet të dilte më e vogël për shkak se dalja ishte zvogëluar. Kocka e madhe e legenit, nga do duhet të kalonte. Prandaj thonë ata, ë ndryshe për shembull nga një dre i vogël që sapo lind, disa sekonda më vonë ngrihet në këmbë dhe 2 orë më vonë e ke duke duke vrapuar. Bebja e njeriut do më shumë kohë. Do shumë kohë. Mm -hmm. Vite, vite, vite, vite. Që të bëhet gati për t'u lënë i lirë në jetë. 18 vjeç? Imagjinoje. Po qëllon që edhe 18 mos ta krijojë këtë lloj lirie. Ne do të jemi 18, kemi brenda. Dhe është sepse për të dalë në botë, e vetmja mënyrë për të dalë është që të dalësh kur nuk je akoma Gati, kur nuk je i rritur mjaftueshëm, mm. ndryshe s'del dot më. Kthehemi. Kjo është vërtet. Po, kthehemi në Klubin e mëngjesit mbas pak tani muzikë miq të dashur Magnificent nga U2 në Club FM 100.4 9:42 minuta. Varet si të mësohet njeriu. Po, njeriu është mësuar me luftë. Edhe luftë i japim. Pse dy orë radhë, kupton, sigurisht. Po, pra sikur të shkon. Mirë e ka Altini. Kur fare mirë, mund të kalosh menjëherë në radhën e parë. Me 5000 lekë, 2000 lekë, varet ku je, 10000 lekë. Çdo gjë kështu është sfidë. Nejse. Faleminderit që të madhe. Do shkoj, do shkosh te kjo e NATO-s, të kanë ftuar te kjo e NATO-s? Po, s'kam po. gjet kujt t'ia jap 5000 lekëshin. Refuzoi Olta. Nuk ja, kam unë një ftesë për te NATO-ja. Është? Mund të, jo, mund të të marr ty. Po, të çoj atje. Të çoj. Tek uh, sekretari i përgjithshëm. Do të më marrësh atje. Jo, s'ka nevojë se. Mirë. Ftesat janë nga kryetari i kuvendit, nuk ka nevojë për 5000 lekësha. Po, mos më ftojë. Ka ftuar përmes meje. Faleminderit. I bie pragut, pragu jam unë. Uh, Okej. Okay. Dhe dëgjon dritarja po, në këtë dritarja. Dëgjon dritarja. Ej, um, atëherë, kemi fitues ne për të dhënë? Edhe adresën. Edhe adresën pra, se harruam si fjalë. Bravo. Sarandë o çuna ve Dani 675 i mbaron numri fiton dy bileta për në teatrin kombëtar. Okay. Sonte do të luajmë pa tekst. Sonte do të luajmë pa tekst miq të dashur nga Driada Dervishi. si regjizore mbi një vepër të Luigi Pirandellos në teatrin kombëtar. Në orën 19. Improvizim. Mm. Në ndër të tjera, po super. Super duper. Ehm. Um, Shpresoj që të jetë një fundjavë fantastike për secilin prej jush. Të jetë një kohë e mrekullueshme, shfrytëzojeni. Të keni bërë dhe plane. Sepse do të ketë diell, po. Se fundjava do të jetë kështu. E sigurt që të gjithë do suleni për në plazh. Të gjithë e keni merituar se keni kaq kohë që prisni me po. këtë mot zhgënjyes Por po duhet uh, pasur kujdes me kremin e plazhit me vete Ju lutam Kremi Kremi Kremi i plazhit çfarë? Se ju gënjen ky dielli thua të marr sa më shumë po. rreze më shumë po. Por është i dëmshëm. Atëherë Jeri, me që ti ke a e dini se dhe duhet t'i dish gjitha këto gjëra Sa është sasia e rekomanduar e kremit që duhet përdorur për një lyerje, po themi. Do, nuk e di. Jam un, do mm. zhvishem. Mhm. Mm edhe do të dal në diell. Po varet sa sa, sa krem, sa metra katror. Sa metra katror jam un. Po po mirë, po, dakor, po. Sa metra katror. Po se varet. Disa janë më të shëndetshëm, disa janë më të shkurtër. Po s'përdor njeri? Normal që përdor. Përdor njeri dhe krem po, shumë atje. Cila është sasia? Nuk e di. Sa sa përdoret për një lyerje? Po sa përdoret? Po, Hidhe në dorë dhe shikoje sa do hapet. Nëse kërkon shumë akoma. Ja, unë do ta shpjegoj kështu. E hap pëllëmbën e dorës, hap edhe kapakun e asaj. Një sekondë Jeri. Për të. Aha. E fërkon mirë dhe pastaj fillon ta aplikon. Ashtu. Jo, jo ai shumë, jo, se pastaj Sa një top ping pongu. Oh. Është çfarë rekomandohet? Kaq shumë? Po, shumë që ne. Shumë. Njerëzit përdorin më pak se ç'duhet. Atë tubetin një top ping. Ai tubeti është për 3 javë maksimumi. Për 3 javë. Për një familje, po. Asnjëherë. Tre vera. Po të përdorë sa shumë. Kur shkon vetëm fundjavë tashmë. Tre javë kur jam punë, jo tre javë pushime. Ah, okay. Pushime çaj dhe ato. Po pra, prandaj po thonë. Por uh, njerëzit, njerëz, kjo është një gjë që po lexoja. Mm. Një nga gjërat që njerëzit bëjnë është nënpërdorimi i saj. Dhe kjo sponsorizohet nga kompanitë që e prodhojnë kremin. Po normal. Përdorni sa më shumë. normal. Dhe blini tjetrin. Por jo, duhet duhet përdor dhe dhe shumë prej tyre janë, nëse ti lahesh, mm. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Ne ndajemi këtu, ju lëmë në shoqërinë e sigurt të Orgesa Zaimit. Ciao Jeri. Ciao Blendi. Ciao Olta. Ciao. Altin, ciao. Ciao, ciao. Mirupafshim Lori. Pafshim. Ciao. Kalofshi bukur. Takohemi të hënën. Club FM.